alcoholo cae la risco pri demenso. Ciu abstinuloi vivas pli sane? Almenau rilate al risco pri demenso, actuala studajo refutas tiun teson, cae crome malcasas cius pezzo de alcoholo plei bone preventas. Grand quanta consumo de alcoholo tamen estas contrauproductiva homoi, kiwi dum jardecoi, ne tusas ec nur guton da alkoholo, tiui, lau studajo, havas signife pli altan riscon malsanigi pro demenso en alta agio, ol moderai trincantoi de alkoholo. La probablezzo che longiarai abstinuloi ricevos Alzheimeron au alia informoin de demenso studajo estas circau quintec procentoi pli alta, olce homoi cun modera alcohol consumo. La esploristoi de la Franza Nazia Instituto pri sano cae medicina esplorado montras ancau en la studajo cius pezzo de alcoholo plei probable preventas demenzon. Vin trincantoi lautio havas mal pli grandan riscon malsanici pro demenso ol consumantoi de biero au de altprocentai alcoholagioi. Ce mesagiae homoi, quiae leggera gis modera trincado de alkoholo, estas considerata la consumo de unu gis decquar unuoi da alkoholo en semaeno. Decquar unuoi correspondast al ses mes grandai glasoi da vino, cun po cent septec quin millilitroi, au al ses glasoi da duona litro da biero, au dec quar glasetoi da brando. La esploro basigas sur la analiso de medicinae datumoi de pli ol nau mil britae stat officistoi, cae estas mal pli precisa ol medicinae studagioi, ciel ili estas plenumatai por la enconduco de novai medicamentoi. Tamen, la studagio estas el dir pova. La medicino consideru sur base de tiui ecconoi la eblan protectan efficon de legera gis modera consumo de alcoholo, rilate al demenzo, consilas brita experto. La causoi por la evidente positiva effico de modera consumo de alcoholo sur la cerbon ja ne estas esploratai en la studajo. Gitamen en havas indicoin pri clarigebloi. Abstinuloi lautio havas pli altan riscon por cor malsanoi cae diabeto. Crome, pli fruai studaggioi donis indicoin pri la protecta effico de polifenoloi en la vino, concerne nervostructuroin cae angioin. Stiencistino, kiu partoprenis en la studajo, tamen avertis, che estis nur analisitai datumoi de homoi ecte certa agio. Eble tamen abstinuloi iam spertis fasoin de forta consumo de alcoholo, kiui contribuis pri poste alla demenzo estontai studagioi devas esplori la trinco cutimoin dum la tuta vivo, cae tio helpos pli bone prilumigi la rilaton inter alcoholo cae demenso. Forta drincado, laula studagio, inversigas la efficon, cae conducas al pli alta risco pri demenso, nome jed exep procentoi por sep cromai alcoholai unuoi en semaino. Alia studajo el Pariso montris comence de citiu iaro, en la saman directon. Forta trincado triobligas lautio la riscon pri demenso.